Endi bu din sizga do'stim omonat, omonatga qilmang aslo xiyonat. Islomda idora qilish. Ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari. Endi bu din sizga do'stim omonat, omonatga qilmang aslo xiyonat. Bismillahir Ishni rejalashtirish 3 bosqichdan iborat. birinchi bosqich voqelikni o'rganish va yaxshi bilish. Har bir mas'ul qo'l ostida o'zi harakat qiladigan voqelik haqida to'liq ma'lumotlar bo'lishi zarurdir. O'zi bilan birga bo'lgan imkoniyatlarni, xoh insoniy, xoh moliyaviy yoki boshqasi bo'lsin, to'liq qilib olishi vojibdir. Bundan tashqari, agar masjid imomi bo'lsa, atrofidagi odamlarning tutgan o'rni yoki targ'ibot guruhining mas'uli bo'lsa, o'zi va da'vat haqida rasmiy jaridalar va gazetalarning tutgan o'rnini ularning qaysi biri u bilan muomala qilishga rozi, qaysinisi unga dushman va unga hujum qiladi, bularning barchasini bilish zarurdir. Biz har bir o'rindagi har bir mas'ul islomiy jamoatning harakatiga ta'sir qiladigan, islomiy jamoatni oldinga yetaklaydigan barcha narsalar va mavzular haqida to'la va to'g'ri ma'lumot to'plashga e'tibor berishlarini juda-juda xohlardik. Shunday ma'lumotlar borki, ba'zilar uni keraksiz deb o'ylaydi, ammo bu ma'lumotlar islomiy jamoatning harakatiga katta ta'sir ko'rsatadi. gohida har bir masjidning mas'uli imomi shahardagi maxfiy politsiya faoliyati haqida butunlay ma'lumoti yo'q. Natijada uning o'zi ham va yonidagi sheriklarining har biri qo'yadigan qadami politsiya tomonidan kuzatuv ostida qoladi. gohida maxfiy politsiya izlab yurgan jamoat rahbarlaridan birining yashash joyini ularga bilmagan holda bildirib qo'yishga sabab bo'lib qolishi mumkin. gohida mas'ul biror shahardagi xususan shirkatlar, zavod, fabrikalar va shaxsiy do'konlardagi birodarlariga xos xizmatlarni topshirishga e'tiborsizlik qiladi. Natijada ushbu o'rinlardagi o'nlab birodarlarga vazifa berish fursati zoya bo'ladi. Shuning uchun har bir mas'ul o'zini o'rab turgan voqealik haqida to'la ma'lumot to'plashi lozimdir. Shundan keyin o'zi qo'ygan maqsadiga xavfsiz yetishi mumkin yoki yuqori rahbarlikka foydalanishga berishi uchun ushbu ma'lumotlarni o'z o'rniga qo'ya oladi. Ikkinchi bosqich imkoniyatlarni kengaytirish va o'stirish. Bu yerda har bir mas'ul keng fikrlash kerak. Ya'ni behuda xayolparastlikdan xoli bo'lgan holda ushbu ish haqida erkin fikrlashi, voqelik bilan sharoit o'rtasini jamlay olishi va o'tgan tajribalarga asir yoki zaif natijalarga rozi bo'lib qolmasligi kerak. Shu vaqtning o'zida o'zining voqeligi shart sharoitlaridan ham uzoqlashib ketmasligi zarur. Chunki xayoliga birinchi marta kelgan yo'lning yagona yo'l emasligi, balki bu yo'lning oldida boshqa bir necha yo'llar borligini ham hisobga olish zarur. Biz mana shuni badoil, ya'ni bir-birini to'ldiruvchi yo'llar deb ataymiz. Chunki ularning har biri maqsadlarni amalga oshirishda boshqasining o'rnini bosadi va almashib turadi. har bir o'rinbosar yo'llarning suratini belgilash uchun fikr yuritayotgan vaqtda juda ham muhim bo'lgan bir haqiqatga e'tibor qaratish lozim. U ham bo'lsa, hayot charxpalagi aylanaveradi. Uning atrofidagi voqelik sekin asta o'zgaraveradi. Ha, u tusatdan o'zgarib qolmaydi, balki qandaydir yo'nalishda o'zgaradi. Ushbu yo'nalishni o'rganish va taxmin qilish mumkin. har bir mas'ul qandaydir maqsadni amalga oshirish uchun qanday yo'l tutish haqida fikrlayotgan vaqtda o'zining bu tutgan yo'li tezda voqelikda o'zgarish paydo qilishini va shuningdek ushbu ishiga nisbatan turli xil munosabatlar vujudga kelishini e'tiborga olish lozim. Shuningdek, mazkur munosabatlarning ham voqelikka ta'sir etishini hisobga olish zarur. Demak siz hozir voqelik o'zgarib turishini, o'zingizning ishlaringiz voqelikning qandaydir yo'nalishda o'zgarishiga yordam berishini va turli munosabatlar ham uning qandaydir yo'nalishga o'zgartirishini bilishingiz zarur. Mana shu o'rinda to maqsadingizga yetguningizgacha o'zingiz yoki o'zga tarafidan amalga oshirilgan har bir ishdan keyin ishning oqibati nima bo'lishini kuting. bir yoki ikki qadamda fikr yuritib, so'ngra fikr yuritmay qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Demak, imkoniyatlaringizdan birortasi sizni maqsadingizga yetkazguniga qadar turli xil fikrlashlar, turli xil yo'llarni faraz qilishda davom eting. qandaydir bir o'rinda ishining muvaffaqiyatsiz ekanini ko'rsangiz, bilingki, uning sabablaridan biri o'sha joydagi mas'ulning mantiqiy fikr yuritmayotgani va puch orzu hayollarning ro'yobga chiqishini kutayotganidir. Demak, imkoniyatlarni o'stirishda har bir mas'ul o'zi bilan ishlaydigan birodarlardan mashvarat, maslahat olishi zarur ekanligini ta'kidlashimiz zarur. Shuningdek, atrofidagi o'ziga o'xshash mas'ullardan ham mashvarat olishi zarur. Chunki u mazkur birodarlar va mas'ullar oldida o'zining oldida bo'lmagan, xayoliga ham kelmagan kuchli fikrlar, uslublar va yo'llarni topishi aniqdir. Mas'ul shuro, ya'ni mashvaratga e'tiborsizlik qilsa, ko'pincha o'zining fikridan yaxshiroq fikrlardan ham mahrum bo'ladi va o'ziga xos bo'lgan ozgina fikrlar orasida bog'lanib qoladi. Shuro bu islom shariatida eng katta asoslardan biridir. Ahli shuro shunday kishilarki, siz ularda aql yoki tajriba yoki ilmni ko'rasiz. Ular sir saqlaydigan ishonchli kishilar bo'ladilar va siz o'z ishingizda ulardan ko'p foydalanasiz. Ammo shoshilinch yoki nihoyatda maxfiy ish bo'lsa, mashvara qilmaslikning zarari yo'q. Chunki bu zarurat o'rnidir. 3-bosqich. Imkoniyatlarning eng afzalini tanlash. eng munosib imkoniyat va uslub maqsadga yetkazuvchi, iloji boricha oz mashaqqat, xavfsizlik va moddiyatning turli holatlarini rioya etish bilan birga eng qisqa yo'ldan kutilgan va katta miqdordagi foydani riyobga chiqaruvchi uslub va imkoniyatdir. Bu esa imkoniyatning eng afzalidir. Shu bilan birga qandaydir oz miqdorda bo'lsa ham yomon oqibatlar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir mas'ulning ko'z qarashi keng bo'lishi, ahamiyatli ekaniga diqqatni qaratish zarur. Ya'ni imkoniyatlarning afzalini ajratib olishda bir burchakdan qarash hech ham to'g'ri kelmaydi. Bir necha burchakdan qarash zarur. Shunday ekan, imkoniyatlarning tezlik omili tarafidan amalga oshishiga e'tibor qilib, munosib imkoniyatlar omilini unutib qo'ymang. Chunki gohida uning eng tezkori sizning qo'l ostingizda bo'lmagan imkoniyatlarga muhtoj bo'ladi. Ya'ni siz amalga oshirish mumkin bo'lmagan behudalikni tanlagan bo'lasiz yoki unga bajarish oson bo'lgan burchakdan qarab, u sababli keladigan muammolarni unutib qo'ymang. Chunki shunday ishlar borki, uni bugun amalga oshirish oson, lekin uning oqibatida vujudga keladigan buzg'unchiliklarni hal etish ertaga juda ham qiyin bo'ladi. E'tibor bering. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va uning ashablariga azor berishdan hech to'xtamaydigan munofiqlar boshlig'i Abdulloh ibn Ubay ibn Salonni o'ldirishga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurishi juda oson edi. Ko'pincha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uning ashablari mana shu katta munofiqni o'ldirish uchun ijozat so'rashar edi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunga rozi bo'lmas edilar. Kunlarning birida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ham uni o'ldirish uchun ijozat so'ragan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'lmadilar va ey Umar Odamlar Muhammad o'zining ashoblarini o'ldiryapti deb aytsalar qanday bo'ladi deb marhamat qildilar. Hamda agar uni o'ldirsam, uning Madinadagi qavmi qarindoshlarini g'azablantirib qo'ygan bo'laman deb javob berdilar. Mana shu hakimona ishning to'g'ri tanlovining oqibatiga bir diqqat qiling. Ibn Hisham o'zining Sirat nomli kitobida Alloh subhanahu va taolaning dushmani bo'lmoq Abdulloh ibn Ubay ibn Salul payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga bergan azorlarining ba'zisini xabar berganidan keyin mana bunday deydi. Bu katta munofiqning o'g'li Abdulloh, ey Allohning elchisi, menga Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'ldirmoqchi bo'layotganingizni aytishdi. Agar shunday qilmoqchi bo'lsangiz, shu ishni menga topshiring. men sizga uning boshini olib kelib beraman. Alloh subhanahu va taolaga qasamki, Hazrash qabilasi bu yerda men kabi otasiga yaxshilik qiluvchi yo'q ekanini yaxshi biladi. Men agar siz uni o'ldirishni boshqa birovga buyursangiz, uni o'ldirgan o'sha odamni odamlar orasida yurganini ko'rib, nafsimga bo'ysinib, uni o'ldirib qo'yishdan va bu bilan kofirning barobariga mu'minni o'ldirib dozaqqa tushishdan qo'rqaman, dedi. Shunda Muhammad sallallohu alayhi va sallam, "Yo'q, biz unga modomiki bizning oramizda bo'lar ekan, yumshoqlik qilaveramiz va unga yaxshi muomalada davom etamiz" deb javob berdilar. Bu voqeadan keyin Abdulloh ibn Ubay ibn Salul agar biror jinoyat qilsa, uning qavmi unga tanbeh bera boshladi va uni bu jinoyatlardan qaytara boshladi. Bu xabar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetib kelgach, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga qarab, "Ey Umar, qanday bo'ldi? Allohga qasamki, agar o'shanda men uni o'ldirishga ijozat berganimda, uning qavmi qarindoshlari bunga g'azablanar edilar." Bugun esa agar ularga uni o'ldirishni buyursam, ularning o'zlari shu ishni bajaradilar deb marhamat qildilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu ha, Allohga qasamki, men Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari mening ishimdan ko'ra ham barakaliroq va hikmatli ekanini bildim dedilar. Mana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sabri, halimligi yu hikmatiga e'tibor bering. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu munofiqlar kattasidan qutulishi qanchalik oson bo'lsa ham, undan qutulishga shoshilmadilar. Bu munofiqni o'ldirishni xohlagan qanchalar sahobalar bor edi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining qilgan ishlari oqibatini yaxshi his eta olishi bilan bir qatorda bu ishning orqasida qanchalar muammo borligini va bunday qilmaslik kerakligini yaxshi angladilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin ummatning ishiga bosh bo'ldilar. Shu vaqtda murtatlar fitnasi boshlandi va Arabiston jazirasining ko'p qismiga bu murtatlar fitnasi tarqaldi, yoyildi. Ba'zilar esa islomdan chiqqan bo'lmasa ham zakot berishdan bosh tortgan edilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalarning noroziligiga qaramasdan zakot berishdan bosh tortganlarga qarshi jang e'lon qildi. Norozi bo'lgan sahobalar orasida Umar radhiyallohu anhu ham bor edi. Bu ikki katta sahoba o'rtasida bir oz munozara bo'ldi. So'ngra Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning fikriga qo'shildilar va boshqa sahobalar ham bu ishga rozi bo'ldilar. Keyinchalik islom ummatiga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning fikri to'g'ri va haq bo'lgani va bu kishining fikrini qo'llab-quvvatlaydigan hadislar borligi ma'lum bo'ldi. Hadis mana bu edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh va yuqimus salat va yu'tuz zakat." Ya'ni men odamlarga qarshi to ular Alloh subhanahu va taoladan o'zga iloh yo'qligiga shahodat keltirib, namozni barpo qilib, zakotni ado etgunlarigacha jang qilishga buyurildi. Mana shu to'g'ri qarorni qabul qilishdagi eng katta tavfiqning sababi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning taqvosi va salohiyatidir. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu nafsining haq yo'lda mustahkam turishi uchun unga qarshi qattiq jang qildilar, jihad qildilar. Va payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mana bu marhamatlariga sazovar bo'ldilar. Albatta Alloh subhanahu va taolo haqni Umarning qalbi va tiliga joylab qo'ygan. Ey Umar, agar shayton sening bir vodiydan yurib ketayotganingni ko'rsa, shayton boshqa vodiyga o'tib oladi, dedilar. Ha, haq uning qalbi va tiliga joylangan, shayton uning yo'lidan qochadigan bu kishi haqida nima deyish mumkin? 3-fasl. Tartib. Agar maqsadlar va maqsadlarga olib boriladigan vositalarni bilgan bo'lsangiz, demak, ish mukammal bo'libdi. Shayx al Islom Ibn Taymiya. Dar haqiqat, maqsadni aniqlash va unga olib boruvchi eng munosib yo'lni tanlay bilish bu muvaffaqiyat garovidir. Bu yo'llar turli vositalar majmuasi ekanini yaxshi biling. Amallar tekshirilganda bir-biriga o'xshash turlarga jamlanishini ham yaxshi biling. Masalan, gohida namoz imomiga tilovat hukmlarini ta'lim berish to'g'ri keladi. Chunki imom namozxonlar ichida Qur'onni eng to'g'ri tilovat qiladigan inson bo'lishi zarur. Mana bu ikki amalni bir qismda to'plash afzal bo'ladi. Shuningdek, ilmiy mavzularda birodarlarga nasihat qilish uchun hadisdan dars berish bilan siratdan dars berish bir-biriga o'xshaydi. Har ikkisi ham garchi ba'zi taraflarda farqli bo'lsa-da, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ishlari va so'zlari haqida bahs yuritadi. Bu ikkovini bir turga to'playmiz. Da'vat turlarida da'vat ibodatini bajarish masjiddagi pandu nasihat darslariga va juma xutbasiga o'xshaydi. zakot to'plashga har xil tabarruotlarni, ya'ni xayr-ehsonlarni to'plash o'xshab ketadi. Lekin odamlar tabarruot berish ya'ni xayri ehsonlar berish zakotning o'rniga kifoya qiladi degan gumonga bormasligi va tabarruat, ya'ni xayri ehson mollari zakot mollariga aralashib ketmasligi uchun ularning o'rtasidagi farqni ajrata bilish afzaldir. Chunki zakot Qur'oni Karimda aytilganidek 8 ta o'ringa sarflanishi belgilab qo'yilgan. Shunday qilib, har bir amal ko'rib chiqilsa va o'xshashlari bir joyga to'plansa, qandaydir sabablar ular orasini ajratishni taqoza qilganligini ko'rasiz. Barcha vazifalar bir joyga to'plangandan keyin mazkur vazifalarni munosib kishilarga taqsimlash bosqichi keladi. Mazkur amal yoki vazifalarning har biriga zarur sifatlar topilgan shaxslarni aniqlaymiz. Masalan, falonchi muhtasiblikka, ya'ni hisob-kitob noziri, inspektorlikka yaraydi. Muhtasiblik fiqhini yaxshi biladi. Mahallada odamlar bilan muomala qilishga usta. Ularni qanday qanoatlantirishni ham yaxshi biladi va unga manmanlik qilishga biror kimsa harakat qilmaydigan darajada obro'si bor. Masalan, uning Alloh subhanahu va taolo uchun qilgan biror amalini o'zgalarga gapirayotganini ko'rmaysiz. Aksincha, u kamgap, u turli imtihon musibatlardan o'tgan va ushbu imtihonlarda sabr va chidam bilan tanilgan. Falonchi esa taqvodor, pul va mollarga amonatdor, mahalla savdogarlarining va boylarning barchasi bilan yaxshi aloqada va zakot to'plashga ham qobiliyati mavjud. Shunday qilib har bir vazifaning ketidan izlanamiz va unga loyiq bo'lgan shaxslarni topishga harakat qilamiz. Vazifaga loyiq bo'lgan kishini qasdan tarqilib, mazkur vazifani bajarish uchun zarur shartlar yo'q bo'lgan shaxslarga topshirishdan ehtiyot bo'ling. Shayxul Islom ibn Taymiyya rahmatullohi alayh shunday deydi: Musulmonlar ishiga bosh bo'lgan har bir rahbarga qo'l ostidagilardan foydalanishda har bir o'ringa loyiq bo'lgan kishilarni qo'yishi vojibdir. Mas'ullikni talab qilgan kishilarni bunday o'rinlarga qo'ymaslik zarur. Aksincha bu sifat unday kishilarni mas'ullikdan man qilishga sabab bo'lishi zarur. Imom Buxoriy sahih to'plamlarida qilgan rivoyatga ko'ra, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldiga bir qavm kelib mas'uliyat so'raydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Biz bu ishimizga uni talab qilgan kishilarni bosh qilmaymiz deb javob berdilar. Ha, loyiq bo'lgan kishini tayinlamasdan qarindoshligi, do'stligi, bir shahardan yoki mazhabdan yoki yo'ldan yoki arab, fors, turk yo rum kabi bir jinsdan bo'lgan yoki mol, manfaat va boshqa sabablar kabi pora olgani yoki loyiq bo'lgan shaxsga nisbatan qalbida bug'zi adovat borligi sababli boshqani tayinlash Alloh subhanahu va taolaga uning payg'ambariga va jamiki mu'minlarga xiyonat hisoblanadi. Va bunday qilish Alloh subhanahu va taolo oyati karimada qaytargan ishni qilgan hisoblanadi. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يعني Ey mu'minlar, Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambariga xiyonat qilmang va bilgan holingizda sizlarga ishonib topshirilgan omonatlarga xiyonat qilmanglar. Anfal surasi 27-oyat. Shayx Islom Ibn Taymiyya rahmatullohi alayh yana davom etadi. Albatta, musulmonlarning ishiga rahbar bo'lish, buni bajarish vojib bo'lgan omonatdir. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan mana bu rivoyat keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam agar ish noloyiq kimsalarga topshirilsa, qiyomatni kuting deb marhamat qildilar. Bu bobdagi eng muhim ish munosib bo'lgan shaxslarni aniqlash. Bu esa maqsadlarni, maqsad yo'lini bilish bilan amalga oshadi. agar maqsadlarni va maqsadlarga olib boruvchi vositalarni bilsangiz, demak ish mukammal bo'libdi. Shayxul Islom ibn Taymiya rahmatulloh alayhining bu so'zlari qisqa, ammo purma'no, qimmatli va hikmatli so'zlardir. Shayxul Islom ibn Taymiya yana davom etadi. Ikki kishining qaysi biri maqsadga muvofiq ekaniga qaraladi va o'shanisi mas'uliyatga tayinlanadi. Agar mas'uliyat, masalan, namozda imomlik qilish bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu borada kimni tayinlagan bo'lsa, ana o'sha tayinlanadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar. Qavmga ularning orasidagi Alloh subhanahu va taolaning kitobini yaxshi biladigani imomlik qiladi. Agar bu borada ular barobar bo'lsalar, sunnatni yaxshi bilgani agar bu borada ham barobar bo'lsalar, hijratga oldin chiqqani, agar bunda ham barobar bo'lsalar, yoshi ulug'i imomlik qiladi. Bir kishining uyida uning ruxsatisiz imomlikka o'tilmaydi va uning ruxsatisiz uyidagi o'tiradigan to'shaklarga ham o'tirilmaydi. Imom Muslim rivoyati. Mana bu Shayxul Islom ibn Taymiya rahmatoullohi alayhining pur ma'no so'zlari edi. Ammo mas'uliyatga tayinlash uchun lozim bo'lgan shartli kishilar topilmasa, ya'ni mavjud bo'lganlarning barchasi ushbu o'ringa tayinlanishi yoxud mazkur amalni bajarishga zarur bo'lgan darajadan past darajada bo'lsa, bunday holatda nima qilinadi? biror shaxsga yuklatilmasdan bu o'rinlar tashlab qo'yiladimi yoki biror kishiga yuklanadimi? Buning har ikkisi ham to'g'ri emas. Yana Shayxul Islom Ibn Taymiyaning hikmatli so'zlariga quloq solamiz. Shayxul Islom ibn Tamiya yana davom etadi. Hozir mavjud bo'lganlarning eng munosibiga yuklanadi. Agar ushbu mas'uliyatga munosibirog'i topilmasa, unga yaqinrog'i tayinlanadi. Har bir mansabga mana shunday tanlanadi. har taraflama jiddu jahat qilganidan keyin mana shunday shaxslarni mas'uliyatga tayinlasa va tayinlangan shaxs mas'uliyatning haqqini ado etsa, demak, omonatni ado etgan bo'libdi va bu boradagi vazifasini bajaribdi. Shuningdek, garchi mana shu tayinlangan mas'ullar tomonidan ba'zi ishlar buzilsa ham, bu borada tayinlagan mas'ul shaxs Allohning huzurida adolatli peshvolardan hisoblanadi. Shu yerda Shayxul Islom Ibn Taymiyaning pur ma'no so'zi tugadi. Demak, rahbar mazkur mas'uliyatni ado etish uchun zarur bo'lgan shartlar topiladigan shaxsni topish uchun harakat qilishi vojibdir. Masalan, biror masjidga xatib tayinlashni xohlasa, ya'ni rahbar huzurida so'zlashni yaxshi bilmaydigan bir kishi mavjud va ikkinchisi undan ham yaxshi. Demak, ikkinchi kishini tayinlashdan o'zga iloji yo'q. Bunday qilish ayb ham, gunoh ham hisoblanmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana bunday marhamat qiladi. Fattaqulloha mastata'tum. Ya'ni kuchlaringiz yetganicha Alloh subhanahu va taoladan taqvo qiling. Tag'obun surasi 16-oyat. Boshqacha aytganda rahbar bundan afzalini topa olmadi. Xo'sh, uning ishi shu bilan tamom bo'ladimi? Ishlarni shu holatda davom etishiga tashlab qo'yadimi? Javob albatta yo'q. Shayxul Islom ibn Taymiya mana bunday deydi. Zarurat holatlarda loyiq bo'lgan shaxslar o'rniga loyiq bo'lmagan kishilarni tayinlasa ham bo'ladi. Shunda ham insonlar orasida bajarilishi lozim bo'lgan mas'uliyat, amirlik va shunga o'xshash ishlar vojibdir. Ishni tartibga solish uchun muhim bo'lgan qoidalar. 1. har bir shaxsga toqatidan ortiq yukni yuklamaslik zarur. Chunki bu kelajakda ishning ba'zi qismini tark qilishga va uni yaxshi bajara olmaslikka olib boradi. Hamda natija xulosasi amaliy rejaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi Kimga mas'uliyat yuklasangiz, uni bajarish uchun zarur bo'lgan salohiyatni ham bering. Masalan, bir birodardan mahalladagi shariatga xilof bo'lgan munkarlarni yo'qotish vazifasini talab qilsangiz va unga mana shu munkar ishlarni qo'l bilan o'zgartirish bosqichida ish yuritishni belgilab bersangiz, bundan ikki tarafdan ham yordamchilar to'plash oson bo'lmaydi va turli to'qnashuvlar ro'y berishi mumkin. Demak, mazkur birodarga modomiki o'ziga belgilangan chegaradan o'tib ketmas ekan, o'zi shar'an to'g'ri deb fikr qilgan ishlarni qilish salohiyati berilishi zarur. Shunda u munkar ishlarni qo'li bilan o'zgartirsa yoki tele bilan qattiq qaytarsa, siz uni malomat va mazammat qilmasligingiz kerak. Chunki u o'zining salohiyati darajasida ish olib boryapti. 3. mazkur shaxsga o'zining darajasida bo'lgan va uning yonida ish yuritadigan kishilar bilan qanday aloqa qilishni belgilab bering. Bu tartiblash amaliyoti deb ataladi. 4. Har bir birodarning o'z ishida mutaxassis bo'lishi uchun ularga qattiq e'tibor beringki, toki u o'z ishini puxta bajara olsin. Bir birodar o'z ishini ko'p marta muvaffaqiyatli amalga oshirganidan keyin unga boshqa ishni yuklab, uning ishini boshqa shaxsga yuklashni aslo qilmang. Chunki bunday qilish bilan siz ishga loyiq shaxslarni yetishtira olmaysiz. Ishga layoqatlilik esa mutaxassislik ila yuzaga keladi. Tayyor turing, yaqin qolgan hisobga. eshitgansiz qancha oyat rivoyat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat